munsi wa gatatu igenekerezo rya cumi na rimwe myandagaro ndabaramukije amahoro ndanabaha n'ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira aho bukera ku munsi wa kane harahimbazwa umunsi mpuza mpuzamakungu wahariwe ugwaruka mu ishyirahamwe ry'ugwaruka CPAG bahamagarira ugwaruka gukura amaboko mu mpuzu bagakora nayo mu LNG+ RNG+ riri mu ugwaruka rugenda n'umugera wa sida bati baracakumirwa na bamwe bamwe mu bushikiranganje bujejwe ugwaruka bagahamagarira ugwaruka muri rusangi gukorera hamwe hari bamwe mu banyagihugu barondera impapuro z'inzira eh, zo kujabuka hanze eh, bidoga ko bateba kuronswa izo mpapuro ariko rero uburongo igisata c'uruja n'uruza komisariya de migration yahoze yitwa PAF aremeza ko hagize iminsi akabazo ariko ko kariko karatoregwa inyishu umuyobozi ajeje indero muri komine mugamba y'intara ya bururi cyo kimwe n'umuyobozi w'ishure nshingiro rya himbure muri iyo komine nyene barahagaritswe mu mabanga yayo yabo kuva kuri wa kabiri imvo ni murano makuru murano makuru kandi tubafitiye bucana yandi y'imvugo iremesha mukabyumva mwayo makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na François Akimana sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Ano makuru tuyahere mu bijyanye n'ivy'ingenzi mu bija mu bijanye n'ingenzi aho abanyagihugu barondera impapuro zibafasha gufata ingendo zo mu mahanga bidoga ko kuzironswa bisigaye biteba bamwe muri bo bavuga ko bababazwa no kubona hari abatonda bakazironswa kare mu gihe abandi bo barindira nk'ikiringo irenga bakirindiriye urongo gisata kiraba uruja n'uruza komisariya de migration mu gifaransa yahoze yitwa pafa aremeza ko hamaze iminsi hari ikibazo kijyanye n'imashini ariko agahumuriza ko kigiye kuva mu nzira n'inkuru ya uba niyo nkuru abasaba ibyangombwa byo kujya mu mahanga nka lese pase canke pasiporo baridoga ko bitakicoroshe ku bironka haraheze iminsi naciye isanga naho nyine ntayo ndaronka ntirakogwa uyu munyagihugu aherekeza imodoka zinini zinini zipakira ibintu biva cyangwa ibijya hanze avuga ko akazi kiwe kahagaze kubera ko icyangombwa cyaheze ubu icyo yasabye kikaba kitaraboneka ego indi yose indi yose turi ko turihuta urazi ko mwatwebwe turi abantu bakorera mu mahanga turi abakomvaye b'amaremorke none indi yose tutararonga nk'amaese pasi urumva hari ikibazo kuba bajya bapatro bacu uyoboye igisata cy'igipolisi kiraba uruja n'uruza aremera ko hari ikibazo c'ubuhinga kimaze iminsi ariko CPP Maurice Mbonimpa arahumuriza ko mu ndwi iza ico kibazo kizova mu nzira Oba niyo nkuru komisera mukuru ajejwe ubwo gwego ruraburuja n'uruza mu gihugu akaza kuba umutumire wa radio isanganiro mu mpera za no makuru na nane babwiye mu ntango za makuru aho bukera no munsi impuza makungu wahariwe ugwaruka Ugaruka rero ngo rukwiye gukura amaboko mu mpuzu rugahindura ingendo ngo kuko naho biga amakaminuza bose batazoba abanyabiro bishikirizwa n'ubushinzwe ibikogwa mu mashyirahamwe y'ugwaruka CPAG eh, Inyasa niyo nzima agahamagarira ugwaruka kwihutira gutunganya imigambi yo kwiteza imbere rukayishikiriza ibanki y'ugwaruka bije tumukurikire turashima utwigoro dutandukanye leta imaze gushiraho eh, murazi ko yashizeho umugambi w'ibanki ijejwe ugwaruka nibaza yuko mu mateka y'igihugu ari rya kugira ngo wunganire ingene iyo banki izoshobora guha ingurane urwaruka atangwati bafise yashizeho n'ikigega c'ingwate kizofasha mu gutanga ingwati kugira ngo urwaruka ruronke e, izo ngurane kugira ngo guteza imbere turashima kandi n'umugambi w'amakoperative ari hirya no hino e, kuko n'utwigoro by'ukuri ubona yuko leta yahagurukiye e, tugashima rero yuko yabihagurukiye kandi urwaruka narwo rwofata ayo mahigwe ruronse kugira ngo rushobore kwiyungunganya kuko ego iyo banki irahari mugabo ntije gutanga amafaranga y'ingabire n'ingurane ingurane izo kwishukwa Ingwa rero kugira ngo bayiguhe ni uko uba watanze umugambi by'ukuri banki izoheza igashima rero niyoza yuko hakiriho intambwe nini kugira ngo urwo rwaruka rushobore gutahura neza ingene iyo banki njo giga bizokora gutyo bakore imigambi ishobora kubona yuko by'ukuri eh, ayo mahera azoheza kwishyura hanyuma rero nkaba mvuga nti uretse n'iyo migambi itandukanye urwaruka rukwiye gukura amaboko mu mpuzu rugahindura ingendo rugahindura inyifato yego kuyikora biraba birafise aho bihurira akamo nuko leta yoguma ifata mu mugongo gwaruka nkuko yabitanguye ikongereza mbere n'inguvu aha twaca dusaba eh, n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu gisata c'ugwaruka ko yoshira inguvu nyinshi mu byo vy'iterambere mu bintu byogira ngo ugwaruka ruve mu bushomeri tukivuga ibijyanye n'iyo himbazwa ry'umunsi mu mpuzamakungu wahariwe ugwaruka mu ishyirahamwe rugenda na umugera wa sida ehanji bamenyesha ko ugukumirwa ariyo ntambamye nyamukuru ku iterambere ry'ugwaruka Rugenda na umugera wa sida mu burundi chantal mbonankira umwe mu wagize ishyirahamwe ehanji agasaba bajejwe intwaro guhimiriza kugira ngo abantu babitahure tumukurikire ntaje ku ishuri ntakare ntacu azoshikako yashika mu ishuri aho yicaye bakamukumira yaja kuda kudandaza ivyo akoze ko babimenya bakavuga ngo yewe ngo ujye uramuzi ngo ujye umugera ukamenga ikintu cose akoze ko kiri ku uwo mugera rero kiratuma urwaruka rw'ubu rugendana umugera wa sida rusubira inyuma cyane aca abona ko bya bindi byose agomba gutera intambwe ntahashika kuko hajya umuntu atera intambwe kubw'abantu nubwo noba mfise amahera kugira ndangure ndangurira ku bantu kugira ndandaze ndandaza ku bantu rero avuga ati ninaja kurangura kwa naka nimba yarabimenye akikumira no mu mutwe hose agasubira inyuma icokogwa ni uguhimiriza urwaruka rugendana umugera wa sida bakamenya ko ari abantu nk'abandi dushaka inyigisho kuva hasi wese zigisha ko umuntu agenda numugera wa sida ari umuntu nk'abandi bose eh, umushikiranganje mu bya jejo harimo urwaruka hamagarira urwaruka muri rusange kwishingira amahinguriro no gutunganya imigambi yunguka ambasade Ezekiel nibigira agasabwa gukorera hamwe mu makoperative hamwe no kwijukira gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kivuga kiti guhindura uburyo bwo gufungura ni ibyiyumviro bishasha by’urwaruka ku buzima bwa kiremwamuntu muntu n'ubw'isi yacu icivugo ku rwego rw'igihugu nacyo kikaba ari iki gikurikira rwaruka kazoza k'igihugu kari mu minwe yacu tuje hamwe twitunganirize imigambi irama dusezerere kuzera inze hano mu gihugu cacu aho bukera ku igenekerezo rya cumi na kabiri ya ndagaro uburundi buzokwifadikanya n'ayandi makungu mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe urwaro ibirori byo guhimbaza uwo munsi bikazoba byatewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'uburundi kw'ishure rikuru ry'ubuvuzi riri turi mu ntara ya gitega turateye intege urwaruka ngo rubandanye kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere rwishingire amahinguriro rwitabire ibikorwa by'iterambere mu gutunganya imigambi yunguka n'ingoga kurusha iyindi rurwanye amarigara no gusabiriza rurwanye ubukene mu kwiteza imbere rwongere ruteze imbere n'igihugu cagwibarutse tuboneyeho n'akaryo ko kwibutsa urwaruka akamaro ko gukorera hamwe mu makoperative no mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere turararikiye urwaruka na cyane cyane urwaruka rwo mu gihugu hagati ngo rwijukire ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none aribwo ngurukanabumenyi bwo ko no guhanahana amakuru kugira ngo rwungure ubumenyi ngo imbere isanganiro inama isumba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani muri studio za hadiyo isanganiro ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero aho imyiteguro ijyanye no gutangura umwaka w’ishure wimirije ikiri ku rugero ruto aho hadiyo isanganiro yagendeye kuri uyu wa gatatu wa kabiri nako mu bibanza bidandarizwamo ibikoresho by'ishure mu gisagara ca Bujumbura ababigura baracaza umwe umwe ni mu gihe hasigaye iminsi mike ngo umwaka w'ishure uh, mushasha utangure ni nkuru ya Jean de Dieu irakoze oya ntituheza kwitegura kuko urugendo ruracari cyane rwose abakiriya ntibariko baraza neza nkuko tubyifuza mu bibanza bidandarizwamwo ibikoresho by'ishuri mu gisagara cya bujumbura twagendeye nko mu kibanza citirirwa umweranda polo hamwe n'aho isoko nkuru ya bujumbura wakigwa n'ibikoresho bigizwe n'amakayi umwambaro w'abanyeshure n'amashakoshi ikimenyetso cy'imyiteguro yo gutangura ishure abagura bo baracyaza umwe umwe uno mudandaza avuga ko urugero rw'abitabira kugura ivyo bikoresho rukiri ruto akizera ko bazogwira hegereje amatariki arangiza uku kwezi kwa myandagaro ngaha tubona abakiriya ntibariko baraza neza nk'uko tuvyifuza ni urugero rudashimishije kuko nk'ubu urashobora gutadandaje bya neza ikintu twizeye neza iminsi ntihagenda ngo ishike kure amasizeni menshi dukunda gukora dukunda gusanga itariki cumi na zitanu cyangwa mu itariki mirongo ibiri niho abakiriya bakunda kuza nyene bagwiriye kuko nk'ubu nk'akarorero nk'umubyeyi kugura iniforume muri itariki za mbere ababona yuko umengo ntiharagera ku rundi ruhande uyu mubyeyi we avuga ko nawe yahejeje kugura ibikoresho bimwe ataraheza ibindi imyiteguro iriko igenda neza cyane rwose nk'amakaye twaje kuyagura twayaguze mu ndwi iheze ubu rero tuje mu byerekeye iby'impuzu maniforume y'abantu ntitwaheza kwitegura kuko urugendo ruracari rurerure cyane rwose iyo biteka ijambo intego turariha ubu dutanguye ku bintu by'intango amakaye n'impuzu z'abana kuba bambaye umwambaro w'ishure bimosheje imishatsi ngaha mu gisagara ca Bujumbura ico kibazo kikazokorerwa kuri lise SOS muri commune Ntahangwa lise municipale Rohero muri commune Mukaza na lise de la convivialité muri commune Muha ni mu manuko bw'igisagara Bujumbura umuyobozi ajejwe indero muri komine Mugamba y'intara ya Bururi co kimwe n'umuyobozi w'ishure nshingiro rya Himbure riri muri iyo komine nyene y'indero barahagaritswe mu mabanga yabo kuva kuri uyu wa kabiri umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yafashe iyo ngingo yagiriza abo babiri gushigikirana mu kurungika mu nyigisho zagenewe abigisha bo mu mwaka mu myaka ya kabiri y'amashuri nshingiro abigisha batigisha muri iyo myaka ku bw'umushikiranganje François Habyarimana amatohoza arabandanya kandi abo bizogaragara ko bakoze iryo kosa bazokugwa naho izo nyigisho zizoba zarangiye abo babiri bari mu mugwi abo babiri bari muri batatu umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yahagaritse ya kuri uyu wa kabiri kubera iyo mvo abantu mirongo ibiri bo ku mutumba mugendo ndengo muri komine mugambi intara ya bururi barahagaritswe n'igipolisi cyo bahagaritswe n'igipolisi cyo mu mugamba mu gitondo cyo kuri wa gatatu mu ntwaro no mu gipolisi mu mugamba bikeka ko harimo abafadikanije n'umukozi wo kuri uyu mutumba nyene yaramaze indwi irenga yarahunze mu nyuma y'ubwicanyi bwahitanye inabuja n'umukobwa wiwe uwo mukozi akaba yafatiwe mu gisagara ca Gitega kuri uyu wa kabiri nkuko mu gipolisi mu mugamba bavyemeza Vugundemeshi Eh, imvugo zitanga canke zikaba zikaka ububasha umugwi kanaka ziba kwerekana ko abari mu mugwi kanaka abandi ataco bashoboye ashera niyo nizigiye muhinga mu vy'uburongozi avuga ko muri ico gihe bamwe biyumva nk'abantu bakomeye bigatuma bashobora kurenganya canke bagahohotera abandi ibishobora gukwega mabi y'ikivunga guhana hakoreshejwe amategeko abuza uwishikiriza imvugo ushikiriza imvugo ahubwo zishobora gukwega kabi ngo ni kimwe muco kogwa kugira ngo zigwanye bucana yandi y'imvugire na honera muco kwiyumva nk'abantu bakomeye gusumba abandi ngo nibiranga bari mu mugwi ushikiriza canke ushigikira imvugo zitanga ububasha canke zikabwa ku wundi mugwi ashaha niyo nizigiye umuhinga mu by'uburongozi avuga ko muri izo mvugo harimo gusuzugura abandi bari mu wundi mugwi badasangiye ibyumviro hariho abarikoresha bashaka kuvuga ko aribo benshi kugira ngo berekane yuko ingufu zabo zihagaze ku bwinshi bwabo hakaba abarikoresha bashaka kwerekana yuko ari bo bari mu kuri ko abandi bari mu binyoma bazimiye bari mu bintu by'ubujuju hakaba abarikoresha kugira berekane yuko bafise ububasha mu buryo bwo kuganza ko ico bavuze kigenda uko nyene biravana biratandukanye bivana n'umugwi uwo ari wo n'abariko barabwirwa bari bo kuko uwubivuga abafise intumbero yo kubaha ubutumwa kanaka ingaruka ngo ni nyinshi cyane zifatiye gusuzugura no kurenganya abandi bigatuma bishobora gukwega amabiki vunga abo bivuga nk'abakomeye bashobora kumva bakwiye kubigaragaza kuri abo bise ko badakomeye mu kubakorera ikibi mu kubereka nyine ko bafise ko iyo rero bivuye mu majambo bikaja mu ntumbero canke mu foro yo kuvyerekana niho hashobora kuvamo ibikorwa bibi bishobora gukorwa ku mibiri yabo byavyo gukubita abantu canke bigakorwa ku butunzi bwabo kubononera ibintu byabo bakaza bakakononera inzu bakayiturira mugabo bakakwereka ko udashobora no kugira icyo uvuze kuko uvuze nawe ubwawe urashobora kugira ingorane ku mubiri wawe ikintu cyose rero kiza gitandukanya abantu mu migwi ibiri ico ni ikintu gishobora kuvamwo amabi yo mu kivunga kuko uko nyene mukoresha imvugo yo muri rusangi mufatira abantu mu kivunga niko hageze no gukora caka ibimpejeje kuvuga mugikorera umuntu wese ari muri uwo mugwi mutarabye ngo yavuze iki canke yakoze iki ashani yo nizigiye abona ko hakwiye ibintu bibiri mu kugwanya ingendo nk'iyo ivyo navyo ngo ndwanura hamwe no guhana hisunzwe amategeko gusigurira abo bantu bakumva ububi bwazo hari hakarimbi badakwiye kurenga ariko hariho n'urundi ruhande rwa kabiri si abantu bose bazokora ivyo bahanuwe ivyo babwiwe ni byiza yuko amategeko nayo akoreshwa iyo umuntu yarenze akarimbi amategeko agakora uwo muntu agahanwa kuko kenshi igituma ibi bintu biguma bibandanya ni uko umwe bivuga bikijana biragoye kwerekana neza na neza ko naka yakoreye ikibi naka kubera ijambo uwundi naka yavuze ariko ndizera abategura amategeko baba babona ukuntu kimwe gishobora gukwega ikindi kandi iyo umuntu yavuze amajambo ateranya yitwariwe haba hariho ingingo bashobora gufatira ko kugira ngo basigure igituma umuntu akwiye guhanwa si byiza na gato iyo amategeko ahari ariko ntashigwe mu ngiro amabi y'ikivunga yibonekeje mu bihugu bitandukanye harimo n'u Burundi ngo byatangurira mu mvugo z'ubugwanko hagati y'imigwi ibiri idasanga ibyumviro umutumire wa radio isanganiro ubu ni w'umutumire Maurice mbona komisiyo mukuru ajejwe igisata kiraburuja n'uruza mu gihugu aratubwira ibibazo biriko biratuma abantu bataronka impapuro z'inzira nk'uko bitegekanijwe n'ikiriko kirakogwa ngo inyinshi iboneke aganira na Francine ndiho kubwayo ibyo turazi ko ariko vyama uko batonda siko tushobora kubakira bose kuko iyo hatonze nk'abantu barenga nk'igihumbi ku munsi ngaha nk'ubu twakiye nk'abantu nk'amajana atatu urumva yuko bamwe amajana indwi bandi ejo baca bagaruka ahubwo hagaca hiyongera ko n'abandi muri ino minsi nyene murazi yuko hariho abarundi benshi ba mu mahanga baza muri iki gihe cici nyene baje kuramukanya baje mu mamanza no kuvuga abo bantu rero bose babaje ngaho muri iki kiringo baca baza kurondera impapuro z'inzira ababitura ariko ngo barindira umwanya muremure cyane hari ikindi kibazo mufise tufise imashini zishobora gukora nk'ibitabo byabo by'inzira amajana abiri ku munsi uko baza ku munsi ku munsi rero niko usanga mu kuzironka nabo baca baba benshi cyane hanyuma rero muri ino minsi twagize akagorane mu mashini zibiri dukoresha imwe yari imaze iminsi igwaye ubu umufundi yavuye hanze yaraje kuyikora tukibaza rero yuko nko mu minsi ibiri cyangwa itatu tudoshobora gukora nyinshi kurusha izo twakora ubu ubundi botegerejwe kurindira umwanya ungana gute mu bisanzwe atangorana iriho umuntu yaje kugusaba pasiporo kuyisarura mu minsi ibiri aba yayironze ubu harashobora gucamo nk'iyinga zibiri cyangwa zitatu ngo hari iyindi migwi ihabwa impapuro z'inzira bitagoranye igizwe n'abandi hariho abantu usanga bafise ibyihuta kandi bigaragara aho rero hariho nk'abantu baba barwaye baba bashaka kugenda kwivuza mu mahanga hariho nk’abanyeshuri usanga bakeneye kugenda kwiyandikisha cyangwa kugenda kwiga mu mahanga n'abandi bantu mu bihe nk'ibi kandi harakunze kuvugwa ko hakora igiturire cyane niko biri ngahe wanyu haraciye iminsi havugwa yuko hariho abantu boba basabwa amafaranga arenze kuri icyo giciro ca pasiporo twarabona abantu batonda ngaho bitwa yuko baje gufasha abantu kugira ngo ibintu binyaruke ubu twita abakomisiyoneri ariko twarabigwanije cyane rwose kandi n'ubu tugasaba bene igihugu uwo byoshikira wese ko yoca abitumenyesha hakiri kare mu bakozi bo ngaha bobo hari abo musanga babikozemo no kubahana twarabahanye tukabakura ngaha bakaronka amamitasiyo no gupfungwa hari abafunze kubera ibyo nababwiye yuko utwo tubazo twari tumaze iminsi turiho ko twatoye inyishu duhava tushiraho urutonde w'ingene abantu bose bamaze kuriha izo pasiporo bazogenda bazitora dutanguriye ingene bagiye barakurikirana mu kutsiriya komisiyo de polise principal Maurice Mbonimpa mwakoze mwakoze namwe amakuru akaba ari ngaha tuyarangirije mwakoze kuyakurikira